Embandizo esura ya 13 Okutaishukana kwa Abrahamu na Roti Ao Abraham arugamisiri na mukazi we na Roti nebyo yabaira inabyo byona agya Negebu Akaba ali mutungi muno aina ebitunganwa efeza ne zahabu Aruga Negebu agendatyo ayorokeire Beteri agubambaliya yabaire ateire eyema obubere omugati ya beteli na ai niwo yabaire ayombekeire ya rutale eliambere ao afukamira omukama Loti ayagenzire na Aburamu nawe akaba aina amayo gentama nembuzi nente aina na mahema kityo ensi tiyaku bamazire bombiri kutura amu harokuba kubaitunga lyabo likabali liringi okwikaramu tikwashobokire nangu nabashumba babo bebitunganwa bakagoba akurwana omumakirago ensegyo ekabane turwamu abakanaani naba perizi Aho Abrahamu agambira roti ati tutagirandwano nabashumba bange nabawe batarwana okubayitwe tuli banyaruganda ensiona niyegi nogibona mbwenu tutaishukane kora akwata omukono gwa bumosho inyenda agya ogwa buryo anga kora akwata omukono gwa buryo inyenda agya ogwa bumosho roti yaleba okunoku abona oruhanga runa rwa Yordani okorwe na maize buli antu kugendera kimo kugoba zoali rwashusha endimiro yomukama anga ensi ya Misiri rukabaru lirutyo omkama soso toire Sodoma na Gomora Aroti arondao oruanga ruona rwa Yordani agya obu rugaizoba baba niko batayishukana batyo Aburam atura omunsi ya Kanaani na Roti atura omubigo byoruhanga rwa Sodoma agya asisira bwatana Sodoma kyonka abantu ba Sodoma baba libabi nibafakalira muno omukama Ruhanga naraganisa Aburam ensi noruzaro Roti kayamazire kutayishukana na Aburam omukama agambira Aburam ati Nagama isho gawe olebe kwema mbali oli orubaju rwabikara norwakasi oburugayizoba nobugwayizoba ensi yona eyo likubona ndigikuwa iwe nabayijukuru bawe eira iliona ndikuwa abayijukuru bangi bakanye okobona eitaka ko muntu araba nashobora kubara eitaka nabayijukuru bawe alishobora kubabara imuka ogende orambulensi yona arwenshonga ndigikuwa yona Awo asimbura eyemalie aija atura Amiaroni ya Mamule eli Ebroni ayombekerao omukama eyarutale